I had an idea once. I still have the idea of taking a great journey. A great journey like the wandering angels. And at some stage during this trip of mine, Eric Mvarach heen, the Chris kreeg nu er me enem, kreeg nu sha, sa irisha, irisha. My father's name was George. My second name is George. My grandfather's name was George. And my father said to me that he didn't like that name. He didn't feel comfortable with that name. But my father was a great talker, a great speaker. And a lot of people realised that about him. And sometimes I didn't. Like my own son, sometimes he didn't own ón bethir bran dáin fear fear iontach é. Agus dob eisean an Taoiseach, níl sé fós, is mise Taoiseach an chlann, mar ó sin-sin-sin-sin-seanathair níl ach Eoghan is mé féin a mbeidh ainm sloinne, Mac Éin an Aoire, nó uaireanta, Mag Éin Roth, Mag Éin Roth Rámhac. Nuair atáimid ar siúl, is é Mag Éin Roth Rámhac, rámhac ar an bhád. Bhíos ag caint le fear thuas i gCorcaigh trí bliana ó shin, fear bán, ní hé gruaig bán a bhí air ach éadaí bána a bhí air agus bhíos ag caint, thosnaíos san tábhairne gar leis an lárionad siopadóireachta i Baile Liam agus thosnaíos ag ceiliúradh agus déanamh mar sin agus bhí, thosnaíomar i nGaeilge agus dúirt duine dínn focal agus ansin tháinig focal eile agus focal eile agus. chaithfidh mé bheith cúramach faoi sin mar is é an tOllamh Seosamh Ó Flaibhín a bhí ar an an cruinniú a chur an leabhar sin le chéile agus dob eisean an fear a dúirt liomsa i naoi déag nócha, a haon nó dó, ba chóir liom feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge mar chuaigh mé suas go dtí an ollscoil agus tar éis mo doctúireacht faoi taighde a dhéanamh san ollscoil Corcaigh agus ní raibh aon Ní hea, bhí sé i 91 mar ní raibh mé, ní raibh mé críochnaithe leis an ollscoil ag an am. Is é sin atá i mo chuimhne agam anois. Agus dúirt sé liom, you know, ba chóir dom feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge. Agus d'éist mé leis ach níor fuair mé an post agus ansan d'fhág mé an ollscoil. Lúnasa, Meán Fómhair, bhuel, b'fhéidir idir Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair, ar mo bhealach féin agus tá mé ar mo bhealach féin ar feadh na 18 bliain agus bealach, bealach. Agus bhí mé ag caint lá amháin agus uaireanta nuair a bíonn mise ag déanamh taighde ní bhíonn an focal ceart agam i gcomhair pé rud a bhíos ag obair air agus ag an am san bhíos ag déanamh ah, níl mé in ann cuimhneamh an focal i mBéarla ach is é dearadh, dearadh an focal a fuair mé ó Phádraig i gcomhair a bheith ag ag cruthú ehm saghas ehm pictiúirí ar an ar an ríomhaire. uh, which is in a sense different because the role or the purpose of the army is to defend the integrity of the nation from anything, from anything. And um, you know, there are many forms of aggression, acra, conspóid, cogadh, cogadh eacnamaíochta, cógas, sláinte, agus tá, tá, tá cógaslann i mBaile an Easpaig gar liom féin agus nuair a bhíos ag déanamh taighde ar pharmacy, Ach caithfimid, I can't say caithimid, caithfimid, caithfimid, tá sin ró, ró, bhuel, caithfimid, caithfimid, caithfimid nasc a dhéanamh ó impriail, imeall, imeall an roth agus an bior. an bior atá i lár an roth, mar ansin beidh an foinse, foinse, tobar, tobar na haibhléise againn go léir, go léir, go léir, beidh sé againn go léir, go soiléir. agus beidh saol iontach, iontach againn. Tá saol iontach againn, ach tá beagáinín dorchadas ann. Tá beagáinín dorchadas ann. Mar, ag an am so, bhíos ag caint le mo bhean, Ganavet ro critical, Neil Shinkart. Ganavet ro Inuka. Ganavet ro Boer. I do have Boer or Row Freshen. You have the same journalists, you have the same bankers, you have the same politicians that got us into the cocked out of in the first place, saying that they have the ability to get us out. And you know what I think that people should do is when they are sitting, interviewing them, just say, I do it nice and gently. You know, we have one of the oldest languages in Europe. Tá againne cinn de na teangacha is sine san Eoraip. B'fhéidir go bhfuil sé an teanga is sine, ach caithfidh tú bheith beagáinín, cad é, cúramach leis seo. cúramach, cúr bóthair, cúramach, mar tá daoine, bhíos ag caint le fear cúpla lá ó shin agus bhí sé, actually bhí sé, bhí sé, tuigim anois, Donncha, an-fhear é, bhí triúr againn, mé féin, Donncha agus Nollaig, ar lárionad leabhar i mBaile Liam ar an Céadaoin. Agus bíonn mír ann de ghnáth ar chúig nóiméad tar éis a sé. Agus bhíomar ag caint agus ag cadráil faoin iomad rudaí. Agus dúirt sé liom go raibh, gabh mo leithscéal, go raibh daoine, b'fhéidir gurb eisean an fear mar uaireanta bíonn mé ag déanamh mórán caint agus ag éist agus ag